Alright, mae'n i off. Mae'n fod y llun, mae'n gynnar, a fi'n podcasto. Croeso i Graffiti Cymraeg, y podcast music Cymraeg cynta eriod yn y byd, heb os nag o'n i bai. Os ta'n nid mae'r podcast gerddoriaeth cyntaf yn y byd eriod, uh, gyrwch e-bost i fi, rhysdowning at gmail.com. Um, so, ges i'r syniad hyn i wneud podcast Cymraeg. Fi, fi wedi gweld mae lot o bobl wedi bod yn siarad, siarad amdano fe ar y rhangrwyd. Um, ond sa'n credu bod neb di, di actually wneud un. So fi'n credu tyfu un cynta. Um, ges i syniad yn gwrando ar podcast eraill fel efe podcasto neu podledi yw e. Os o podledi yw e, e-bostwch ond fi'n mynd i podcasto am nawr. Uh, gwrando ar uh, sioia fel Accident Hash gyda CC Chapman, The Scene Zine gyda Marcus Cowt sy'n ardderchog os ych chi'n rock rocon galed. Um, a pethau fel band tracks, uh, pethau fel na uh, yn enw i Rhys Downing. Um, fi wedi gadw cwmni chi am ti'r, uh, well, hanner awr nesaf wedyn ni. Uh, so mae ni, y diwn gyntaf eriod uh, i gael ei ware ar y podcast Graffiti Cymraeg, mae Grainian gyda Mark My Words. you Alright, greinian fyna. Nog i hwnna'n roco? Nag chi'n joio hwnna? O, oh, mae'n briliant. Nawr, ffordd ffindes i'r gan na, oedd ar y rhwydwaith gerddoriaeth Bodsaf, neu Podsafe Music Network, allwch chi ffindo hwnna ar www.podsafemusicnetwork.com neu music.podshow.com a bydd uh, link i hwnna yn uh, show notes i ar ar y blog hefyd. Nawr, um, beth yw'r uh, Podsafe Music Network, jyst i esbonio i bobl sydd ddim yn gwybod, yw uh, gwefan ble all unrhyw fand roi i music nhw lan. Mae fe, ma fe fel um, soundclick neu download.com neu un, o'r gwefannau yna, chi'n roi'ch music lan. A uh, basically mae'r ma, terms yn gweud all unrhyw bodcaster, bodledwr, sa'n gwybod, um, iwso'r music hyn ar eu podcasts nhw. Um, so na beth fi wedi wneud, fi wedi cymryd fi wedi cymryd cerddoriaeth Greinian gyda dwy law a fi wedi... Yeah. So fi'n wario fe. Um, nawr, mae'r felly fi'n gwybod bod stym bandiau Cymraeg ar y rhwydwaith uh, gerddoriaeth bodsaff eto. So os ych chi mewn banc Cymraeg a chi mo'n cael y chwarae ar hwn neu ar bod, podcast arall, just uh, ewch rhaid draw i fyna uh, podsafemusicnetwork.com. Mae fe'n hawdd i sy'n o lan, mae fe'n saff, mae fe'n, um, chi o, mae fe'n good. Anyway, um, yeah, so, y plan oedd i wario'r peth um, band Cymraeg ar y sioen. Ond, um, fel fi jyst i gweud, dim band Cymraeg ar, ar hwnna to. Uh, so, dei ffili. So allwch chi'n allai, allwch chi roi'ch music fyna, neu allwch chi ar i e-bost i fi, rhysdowning at gmail.com, a na i wario unrhyw beth, really. Os yw'n Gymraeg, na i wario fe. Dim ot, os chi, os chi ffili wario gitar, os ych chi just yn canu a bwrw ford fel na, um, na i wario ty beth. Um, ond dim techno. Na, na i wario techno. Fi'n licio techno. Anyway. Um, yeah. So, fi'n podcaster. Um, Sio chi'n meddwl mae fe'n mynd? Fi'n credu bod e'n mynd yn greit. Um, o, oh, peth arall dylwn ni weid am y boi na Greinian. Os chi'n mynd i uh, www.greinian.com, um, allwch chi fynd o mas pob math o bethau amdano fe, uh, ble mae fe'n dod o beth fel yna. Uh, neu allwch chi brynu CD fe. A uh, am yr holl fish nesa, am um, fish medi, mae'r holl elw o'i CD e, os chi'n prynu fe o cdbaby.com, yn mynd tuag at yr um, American Red Cross sy'n trio sort o pethau mas yn New Orleans. Uh, so prynwch chi CD e nawr. Right. Uh, peth nesaf fi'n mynd fan hyn. Um, Ffindes i y band hyn, o'n nhw ar yn um, recommended artist i ar download.com, A'n di gwrando ar pethau, pethau nhw, ond maen nhw'n briliant. So pan ffindes i mas bod nhw ar y rhwydwaith Music Bod saff, a o'n i just yn ecstatic, achos fi'n fi, caru nhw, maen nhw'n ffantastig. Um, The Matthew Show yw un o'r band, um, so chi wedi clywed am nhw, dan nhw. Os chi'n mynd draw i themathewshow.com, mae fe'n wefan, so mae fe'n edrych yn nice, ond mae fe'n wefan briliant, allwch chi ddarllen uh, llythyr o Efrog Newydd gan Matthew. Um, mae'n gweud fan hyn bod Matthew yn gerddor, um, bod e'n sgwennu cyneuon, a bod e'n astudio hanes. Um, mae'n dod o Texas a nawr mae fe'n byw yn Efrog Newydd, a fe wneud music da. Mae'n swno tyn bach fel R.E.M. Os chi ddim yn lyco R.E.M., skipwch hwn. Os ych chi yn, gwrandewch. Um, so mae fe, The Matthew Show, The Loneliest Boy in Thailand. nothing Change means you casau e pan mae DJs yn siarad dros y fade out o ddiwedd record. Fi'n gwybod fi yn. fi jyst yn wario ydych chi. The Matthew Show, ych draw i thematthewshow.com. prynwch y CD, mae fe'n... O, oh, mae fe'n lovely. Anyway, smodd i'n edrych fos yr podcast yn mynd i fod yn hanner awr fel wedys i'r dechrau, ond, o, oh, na, sef mynd wario yna to. Ond, um, wel, yr un cyntaf yw e, gawn ni weld sy'n mae pethau'n troi mas. Falle na i ddyfeisio fformat hollol newydd am bodcast o ble maen nhw'n para beth 20 munud a bydd pawb yn copio fi a wneud podcasts tyn bach yn fyrrach na maen nhw fel arfer yn. Um, yeah, so, but, o'n i moyn wario music Cymraeg ar y podcast hyn. Um, o'n i rili really moyn. Ond mae popeth fi wedi bod yn wario, mae'r felta hyn wedi bod yn, yn Saesneg. So, uh, right, Rhys Mwyn, uh, o Label Cry, fi moyn wario pethau sy'n ar label di. Os wyt ti'n gwrando, roi e-bost i fi, rhysdowning at gmail.com. Newn ni weithio rhywbeth mas. Si'n gwybod? Alla ddim. Um, Bant arall, hoffwn ni wara. Hoffwn ni wara Tricky Nixon. Os ydych rhywun yn gwrando a chi'n chi aelod o Tricky Nixon neu chi'n nabod Tricky Nixon, um, cysylltwch â fi achos hoff, ni i wara pethau fel yna. Ond chi ddim, neu ffai tunes ddim gadw i chi wara pethau gyda copyright arnyn nhw. Maen nhw'n uh, mae Steve Jobs uh, o Apple yn, yn dod rownd a torri'ch bystydd bawd. So, um, os ych chi moyn tanysgrifio i'r podcast hyn, allwch chi fynd draw i uh, http colon slash slash feed, feeds dot www.feedburner.com slash blind slice graffiti Cymraeg neu allwch chi ffindo uh, yn wefan ni ar um, os chi'n mynd i graffiticymraeg.blogspot.com um, Fi di enwi'r podcast yn ar ôl y gan Graffiti Cymraeg yn anweledig, sy'n siŵr fod yn... sy'n gwybod, falle bod yn cyfeirio at rhywbeth arall, sy'n gwybod. Um, so lycyn i wario hwnna hefyd, os yw, os, os yw anweledig yn gwrando, fi moyn wario hwnna. Os oes unrhyw un arall yn gwrando, fi moyn wario hwnna hefyd. Um, os oes unrhyw un yn gwrando, Rydw i fod unrhyw un yn gwrando. Falle bod e, sy'n gwybod. Um, yeah, so fi mo'n uh, gweith chi am gwpl o podcasts arall uh, fi'n lyco. Um, fi wedi siarad am Accident Hash a The Scenes un yn barod. Bydd links i reina yn, yn oh, a band tracks gyda Reina Marie a Canis Lupus. Um, so bydd links i reina ar y wefan. Um, beth arall rwy'n lyco, band tracks, ie. Yeah. Os ych chi'n gerddor, grandewch ar Musicians Cooler, A allwch chi ffindo hwnna ar um, coolerpodcasts.com. Na i roi link i hwnna yn y siow notes hefyd. Uh, mae hwnna'n cael ei wneud gan foi o'r enw Dave Jackson, Jamin Dave Jackson. Uh, a mae hwnna'n dda, os, os chi'n gerdd os chi'n mynd band, uh, mae lot o, o, um, o advice, beth yw advice yn Gymraeg, sy'n gwybod advice da iawn gyda fe am beth i'n neud os chi'n mynd band a be, beth i byd o'n neud os chi'n mynd band. Um, a na fe, rili. really. Felly na i siarad am cwpl o rai arall um, yn y dyfodol, ond na ni am nawr. Nawr, um, cerddor rwy. Fi mewn cwpl o band, fi'n wario gitar, fi'n wario drums, fi'n canu tyn bach. A so, yr unig fan Cymraeg o'i lliware ar y sioe hyn yw uh, band o'r enw Merched Meca. Nawr, mae fi'n cheto tyn bach, achos um, fi'r drummer yn Merched Meca. Ond nes bod unrhyw beth arall dy fi warau, mae gyd sydd yn ni. Um, so, amser mynd, amser rhoi'r... Amser, ie. Uh, yeah. O, oh, na. Nag chi'n... Mae ma podcast o'n fyw yn anodd. Anyway, A470, Merched Meca. A mae ma ffeid yn nais ar y dechrau. O, ie. Yeah. Nag chi'n... Mae fe'n... Ie. Yeah. Right, mae'n mynd nawr. phab a phobeth yn diflannu dros y gorwedd Teimlo'n gymysglyd Ond yn y bod ma'n rhaid dilyn fy ysbryd farvel, ja. Det må jag färm, ja. Vila Trivishi. Imaharishi. Reit, na'ch lot chi am heddi. Fi Rhys Downing, hwn yw Graffiti Cymraeg. Welai chi, uh, welai chi wrthnos nesaf gyda podcast arall os ydyn nhw'n gwrando. Um, ta